lidhje me teuhidin, lidhje me imanin, dhe siç e keni parasysh, kemi fol për llojet e teuhidit, kemi fol për fjalën la ilahe illallah edhe kushtet e saj, kemi fol për imanin edhe kufrin, krejt këto ligjërata që janë mbajt deri tash, kanë të bojnë me kushtin e parë të islamit, i cili është shahadeti. Pas këtij kushti, autori vazhdon në kushtin e radhës, shtyllën e dytë të islamit e cila është namazi. Në lëminë e akides, kur flitet për namazin, nuk flitet se si bëhet ky ibadet, cilat janë ruknet, cilat janë uaxhibatet, cilat janë sunetet, kur prishet namazi, kur rregullohet namazi, kjo ka të bëjë me lëminë e fikhut. Ndërsa në lëminë e akides, kur flitet për namazin, Tregohet rëndësia edhe vlera e namazit dhe gjithashtu flitet për personin i cili e lën këtë ibadet madh që Allahu subhanahu wa taala ua ka obligu robëve të tij. Sa i përket namazit, çka do të thotë namaz? Në gjuhën tonë përdoret namaz, në gjuhën arabe namazi e ka emrin salah. Hayya ala salah, ejani namaz. Çka do me thonë salah? Salah në aspektin gjuhësor, gjuhësisht, nëse e përkthejmë bukfalisht, don të thotë lutje, dua, në aspektin gjuhësor. Ndërsa në aspektin fetar, në aspektin terminologjik, don të thotë Ibadet i caktum, në mënyrë edhe me kushte të caktume, me fjalë edhe vepra caktume, që fillon me tekbir edhe përfundon me selam. Çka don të thotë namaz në aspektin terminologjik, fetar, çka don të thotë Ibadet i caktum me fjalë edhe vepra të caktume, me kushte të caktume sipas sheriatit, i cili fillon me tekbir edhe përfundon me selam. Ky është definicioni i namazit. Sa i përket rëndësisë namazit, inshallah i përmendim disa pika shkurtimisht të cilat tregojnë rëndësinë edhe vlerën e këtij ibadeti. S'pari, Namazi është ibadet që Allahu subhanahu wa taala i ka obligu mbarë njerëzimin. Prej fillimit deri në fund gjithë njerëzit e kanë pas obligim namazin. Secili pejgamber e ka thirr popullin e tij namaz. Namazi nuk është i veçantë veç për këtë umet. Krejt pejgamberët O Zoti jon, pranoj lutjet tona. Kur flet për Musain alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala kur i foli Musait alayhis salam tha innani ana Allah. O Musa, un jam Allahu. La ilaha illa ana. Nuk meriton të adhurohet askush pos meje. Fa'budni wa aqimi salate li dhikri, më adhuro mua edhe fale namazin si përkujtim ndaj meje. Zekaria a.s. Pasi i pa frytet e dini ngjarjen te Merjemi a.s. edhe pyti prej nga këto fryte, tha Allahu e furnizon kën don edhe sa don atëherë فات الله سبحانه وتعالى هنالك دعا زكريا ربه أطهر زكريا عليه السلام ألوتي الله قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فأوزت që të furnizojmë ty. Pra, namazi është obligim, është ibadet që Allahu subhanahu wa taala me kët ibadet i ka obligu gjithë musliman prej fillimit deri në fund. Pastaj gjithashtu një prej veçorive të këtij ibadeti është Se ky ibadet është i vetmi ibadet i cili është obligu iu është bo farz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qiell. Gjitha ibadetet janë bo farz duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tokë. Ndërsa namazi është bo farz duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mi'raxh duke qenë në qiell apo disa dijetarë kanë thonë është bo farz edhe në tokë, pastaj është bo farz edhe një herë Kjo pra është një veçori e namazit prej ibadeteve tjera. Një veçori tjetër është se namazi është ibadet i cili nuk ndahet prej muslimanit. Agjerimi ndahet prej muslimanit, nuk është i vazhdushëm, njëmdhet muj, nuk është farz, një muj është farz. Bile edhe atë muj, ka mundësi dikush me qenë i smun, dikush me qenë udhtar, dikush me pas arsye, domethonë nuk është ibadet i pandarë prej muslimanit. Haxhi, njashtu, e ka kohën e caktume, është njëherë në vit, nuk është i vazhdushëm. Zekati, njëherë në vit, ibadete tjera, nuk janë të vazhdushme me muslimanin. Ndërsa namazi nuk ndahet asnjëherë prej muslimanit. A je i shëndosh, a je i smund, nuk ka dalim. A je udhtar, a je në vend tand, nuk ka dallim. A je i lirë, a je rob, nuk ka dallim. A je në rahati, a je në frikë, a je në luftë, namazi është ibadet i cili nuk ndahet prej muslimanit asnjëherë. Domethonë ibadet i lidhur vazhdimisht me muslimanin. Gjithashtu, Porosia e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo e cila tregon rëndësinë e madhe të namazit, se edhe ne si muslimanë nuk shohim ndonjë musliman i mirë i cili vdes, edhe gajlen e fundit e ka ndonjë çështje e cila është e pavlerë. A e ke pa prindi kur vdes, a lon vasijet diçka e cila nuk ka vlerë, apo ajo e cila ka vlerë ma së shumti në momentet e fundit mundohet me ia lon për xhami i kanë bo ibadet dikuj tjetër pos Allahut, domethonë një i ka ndalu prej shirkut, edhe dy, es-salah, es-salah, tha namazin, namazin, domethonë dy çështjet ma të mdhaja, që ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi sallam, para se me dal prej kësaj bote, Me pas kujdes muslimanët me u largu prej shirkut edhe me pas kujdes mos ta lon namazin. Edhe rëndësia e fundit të cilën e përmendim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë e para e cila kanë me u marrë në pytje njerëzit është namazi. Njerëzit kur dalin ditën e gjykimit, Allahu subhanahu wa ta'ala të parën çështje që ka me i marrë në pytje, cila është Namazi, ka thonë nëse me namazin i ka punët mirë, tjerat pastaj vijnë mirë edhe ma lehtë. Nëse me namazin nuk i ka mirë, pastaj tjerat vijnë edhe ma keq. Kjo është rëndësia edhe vlera e namazit, edhe pse kjo është temë e gjatë, po inshallah shkurtimisht se koha nuk premton. Pastaj, pika e cila është shumë me rëndësi, çka nëse një person e len namazin? Nëse një musliman e lën namazin. Nëse një musliman e lën namazin, dijetarët e Ehli Sunetit janë nda në dy mendime. Disa prej dijetarëve kanë thonë, ky person është gjunahqar i madh, po megjithatë është nën ombrellën e islamit, megjithatë ende është musliman. Kjo është njani mendim. Mendimi i dytë, është se ai i cili e lë namazin nuk është musliman. Ai person ka dalë prej dinit të Allahut subhanahu wa taala. Dy mendimet janë brenda ehli sunetit. Se ka disa nëse e sheh që dikush thotë se lansi i namazit nuk është musliman, i duket diçka shumë ekstreme. Kjo është brenda ehli sunetit, po ka edhe disa tjerë që nëse e sheh se lansin e namazit dikush nuk e bën kafir, i duket shumë tolerant. Jo, kjo është mesele për cilën ka ihtilaf, ka mospajtim brenda dijetarëve të ehli sunetit. Edhe këtë duhet me pranu ashtu. është një mesele që ka ihtilaf, ka mospajtime, a janë dyjat sakta, s'ka mundësi me qenë dyjat sakta. Një është e saktë, Një është gabim. Cila është e saktë? Do të shohim në vazhdim. Megjithatë është mesele e cila ka mospajtime në mesin e dijetarëve. Dijetarët si Imam Zuhriu, Ibn al-Musayyib, Omar Abdul Azizi, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafiu në një transmetim edhe disa tjerë prej dijetarëve kanë thonë se lansi i namazit është gjunahqar shumë i madh. Po është Musliman, megjithë lanien e namazit, ai llogaritet musliman. Ky është mendimi i parë. E pastaj kanë ihtilaf, që nëse e len namazin, sheriati, çka duhet vepron me këtë person? Disa prej këtyre kanë thonë, burgoset, deri t'pendohet ose deri t'vdes. E disa kanë thonë, vritet, po vritet, Me dënim si zinaqari, nuk vritet si murtet, si i dalur prej feje, po vritet si dënim e te Allahu prap shkon si musliman. Megjithatë, argumentet të cilat i kanë përmend që janë bazu në to se lansi i namazit është musliman, janë disa. Inshallah i përmendi disa të cilat janë më me rëndësi edhe meritojnë të përmenden. Një prej tyre, Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk e fal t'i bëhet shirk atij. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Edhe e fal atë e cila është më pak se shirk atij që don. Kanë thonë kjo është argument. Allahu cilën nuk e fal, Nuk e fal shirkun. E përveç shirkut, Allahu ia fal atij që don. Dhe lanja e namazit nuk ka shirk. E Allahu, përveç shirkut, kujt don ia fal. A mjefton kjo argument për ta arsyetu lansin e namazit? Nuk mjefton. Pse? Se këta lanjen e namazit e kanë fut në pjesën e dytë të ajetit. Allahu ia fal Përveç shirkut, atij që don. Lonjen e namazit e kanë fut te ajo e cila është më pak se shirku. Ndërsa lonja e namazit është shirk. Pejgamberi alejhi selam do ta përmendim ma vonë, pejgamberi alejhi selam ka thonë ndërmjet kufrit dhe shirkut dhe njeriut është namazi. Namazi është ndërmjet këtyre. Ai i cili s'e ka namazin, ai ka ranë n'kufër edhe shirk. E Allahu nuk e fal shirkun. Edhe pse dikush ka mundësi me parashtru pyetje, thotë shirk është me i bo ibadet dikujt tjetër pos Allahut. E lonsi i namazit nuk i ban ibadet dikujt tjetër pos Allahut. Apo jo, lonsi i namazit, pse e len namazin? Nëse e len namazin për shkak punës, ai i ka bo ibadet punës përveç Allahut. Nëse e len namazin për fmijët, për t'ia bo kushtet fmijëve në dunja, ju ka bo ibadet fmijëve. Nëse e len namazin për pasuri, është bo rob i pasurisë e jo i Allahut, e kështu me radhë. Për atë lanja e namazit a shirk e Allahu nuk e fal shirkun. Pra ky argument nuk mjafton për ta arsyetu lansin e namazit. Argumenti i dytë, hadithet që janë të njohura që i kemi përmend më herët, ka thonë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thotë la ilaha illa Allah, ka për të hy n'xhennet. Edhe kjo është ajo të cilën kanë me përmend shumica e popullit tonë, nëse i thu ai i cili nuk falet, nuk është musliman, thotë ai i cili thotë la ilaha illa Allah ka me hi n'xhennet. Apo Ne kemi përmend ma herët se fjala la ilaha illa Allah nuk është veç fjalë. Po fjala la ilaha illa Allah i ka edhe kushtet e saja. Se nëse i ban pyetje, në rregull, ai i cili thotë la ilaha illa Allah ka me hi n'xhennet, apo? Po. Ai i cili thotë la ilaha illa Allah e nuk thotë Muhammedur Rasulullah S'e pranon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pejgamber, a ka me hi në xhenet? Thotë jo. Ti a thu që ai që thotë la ilaha illallah ka me hi në xhenet? Pse tash jo? Thotë në bazë të argumenteve tjera e kupton se nëse s'e pranon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'ka për të hi në xhenet. Nëse i thu ai i cili thotë la ilaha illallah Po nuk e beson Allahun me zemër, e ka me nifak, është munafik, a ka me hi në xhenet? Thotë jo, prej nga e dim, në bazë t'argumenteve tjera. Ai i cili thotë la ilaha illallah, bën hajgare me dinin e Allahut, a ka me hi në xhenet? Jo, prej nga e dim, në bazë t'argumenteve tjera. Për atë ehli suneti, për çdo mesele, i ka tubu krejt argumentet. E nëse i tubon krejt argumentet, e sheh se fjala la ilaha illallah i ka kushtet e saje. E nëse e thotë fjalën la ilaha illallah i plotëson kushtet e kësaj fjale, ai person ka për të hy në xhenet. E nëse e thotë fjalën la ilaha illallah, po mungon një kusht, veç një kusht nëse mungon, ai person s'ka për të hy në xhenet. Argumenti tjetër, në të cilin janë bazu se lansi i namazit nuk del prej dini, ndoshta edhe një prej argumenteve ma të forta në të cilin janë bazu është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë pesë namaze Allahu subhanahu wa taala i ka ba obligim pesë namaze Allahu i ka bo farz për muslimanët. Kush e merr abdesin mirë, edhe e fal namazin në kohën e tij, edhe e plotëson rukun si duhet, edhe falet me frikë, me respekt, me koncentrim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, ka për ta besë prej Allahut se Allahu ka me e falë këtë person. A është qartë? Pesë kohë, Allahu i ka bo farz. Kush e merr abdesin mirë, e fal namazin mirë, e plotëson rukun edhe sexhden, është i koncentrum në namaz. Ky person ka besë te Allahu, Allahu i ka dhon besë se këtij ka me ia falë. E pastaj, wa men lem jef'al, E kush nuk e bën kët? Fa laysa lahu ala Allahi ahd. Për kët nuk ka besë. Në vazhdim in sha'a ghafara lah nëse don Allahu ia fal wa in sha'a azzabah nëse don e dënon. Ka thonë ky është argument shumë i fort edhe i qartë se lansi i namazit nuk del prej dini. Pse? Se pejgamberi s.a.s. thot e kush nuk e bën këtë, nuk ka garancë te Allahu. Nëse don Allahu ja fal, domethonë Allahu ka mundësi lansit të namazit me ja fal. Nëse s'është musliman, Allahu nuk ja fal. E këtij, Allahu thotë, nëse don, ia fal, nëse don, e dënon. Përderisa Allahu nëse don, ia fal, argumenton se është musliman. Është e qartë? A mjafton kjo argument për ta arsyetu lansin e namazit? Nuk mjafton. Pse? Kanë thonë dijetarë si Sheikhul Islami Muhammed bin Nasr al-Marwazi edhe shumë dijetarë tjerë kanë thonë këtu argumenti nuk flet Për faljen edhe për lanjen e namazit. Po hadithi thot, kush e merr abdesin mirë, edhe e fal namazin kohën e tij, edhe e plotëson rukun si duhet, edhe falet i koncentrum, ky ka garancë. Kush nuk e vepron këtë, çka? Kush e len namazin? Jo, Kush nuk e vepron këtë, kush nuk e merr abdesin mirë, ndoshta e merr shpejt e shpejt. Nuk falet i koncentrum sa duhet. Ndonjëherë e vonon namazin, nuk e fal bash kohën e vet. Kush nuk e vepron këtë, për ta nuk ka garancë. Nëse don Allahu ja fal, ja fal për këto lëshimet që i ka bon namaz. E jo ja fal lanjen e namazit. Edhe kjo është shumë e qartë, se lansi i namazit nuk mjafton me këtë argument m'u arsyetu. Ai i cili e fal namazin, po nuk i plotson këto të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mangësi në abdes, ka mangësi në koncentrim të namazit, ai person nuk ka garancë. E këtu nuk flet hadithi për lansin e namazit. Argumenti tjetër Është hadithi i Hudhejfës, të cilin e kemi përmend më herët, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me ardh koha që Islami ka m'u shëndru si ajo tesha e vjetër të cilës i kanë hum ngjyrat. S'kanë me ditë njerëz, çka është namazi, çka është agjerimi, s'kanë me ditë njerëz asnjë send për islamin. Ka me u ngrit Kurani, Çka thotë në fund? E ka me pas disa prej pleqve, një plak edhe një plakë, të cilët kanë me thonë la ilaha illallah. E kanë ni prej pleqve të tyre edhe kanë me thonë la ilaha illallah. S'kanë me ditë as çka është namazi, as çka është zekati, as çka është agjërimi, as haxhi, s'kanë me ditë as njënën. Kur e tha Hudhejfeja këtë hadith, një prej tabiinve të mdhej e ka emrin Sile, Tha o Hudhejfe, çka ka me ju bo dobi atyre fjala la ilaha illallah? Kjo është argument se fjala la ilaha illallah pa këto ibadete nuk ka dobi. Për atë edhe ky pyti, tha çfarë dobie ka fjala la ilaha illallah për ata të cilët nuk e din as çka është namazi, as çka janë ibadetet tjera. Tha Hudhejfeja, tunxhihim minen-nar, ka me i shpëtu prej zjarrit t'xhehnemit. Edhe ata tri herë, ka me i shpëtu prej zjarrit t'xhehnemit, ka me i shpëtu prej zjarrit t'xhehnemit. Këta të cilët kanë thonë se lansi i namazit nuk del prej dini, kanë thonë ky është argument se këta veç me la ilaha illallah kanë me shpëtu prej zjarrit t'xhehnemit. A mjafton? Nuk mjafton. Pse? Se këta njerëz, a e kanë ditë se namazi është farz? Jo. A kanë pas mundësi me e ditë se namazi është farz? Jo. Ne e kemi thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ngarkon askënd përtej mundësisë së tij. Ai i cili s'ka mundësi me ditë, Allahu nuk lyp prej tij ma shumë. Këta janë të arsyetun, pse? Se këta nuk e kanë ditë. A ki me e marrë këtë argument, Edhe me i arsyetu njerëzt tonë të cilët e dinë, a është kjo e njëjtë? Ata të cilët nuk e dinë çka është namazi, çka është zekati, Kurani është ngrit, nuk dinë asgjë për Islamin, veç fjalën la ilaha illallah, nuk kanë mundësi me ditë tjetër çka. Këta, edhe popullin, të cilët e dinë çka është namazi, e dinë çka është zekati, e kanë Kur'anin n'durt e tyre, e kanë hadithin n'durt e tyre, kanë libra t'mjaftushme, kanë hoxhallarë t'mjaftushëm, kanë xhamia t'mjaftushme, i kanë krejt kushtet. Kjo palë edhe kjo palë, a janë të njëjtë? N'asnjë aspekt. Për atë, ai i cili s'ka mundësi me ditë, ai arsyetohet. Ndërsa ai i cili ka mundësi me e ditë po nuk vepron, për të nuk ka arsyetim. Gjithashtu, edhe hadithi i fundit, të cilin e përmendim si argument, të cilin e kanë përmend dijetarët, se lënsi i namazit nuk del prej dini, është hadithi që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzt kur të futen muslimanët në xhennet, Kanë me i thonë Allahut subhanahu wa ta'ala, o Zot, na kemi në xhehnem njerëz të cilët i njohim, janë falë bashkë me neve, kanë agjeru bashkë me neve, i njohim, kanë me e lutë Allahun me i nxjerr prej xhehnemi. Allahu ka me thonë, nxjerrni prej xhehnemi ata të cilët i njehni, kanë me i nxjerr prej xhehnemi. E pastaj, Kanë me thonë, ja rab, i kemi nxjerr krejt ata të cilët na ke urdhru. S'ka mo prej tyre, të cilët janë falë kanë agjeru bashkë me neve. Ka me thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, shkoni edhe nxjerrni prej xhehnemi ata të cilët kanë pas iman në dunja sa një dinar. Kanë me shku, kanë me i nxjerr. E pastaj kanë me thonë, Allahu ka me thonë, shkoni edhe nxjerrni prej xhehnemi. Ata të cilët kanë iman sa një gjys dinari. Kanë me shku melaiket, kanë me i nxjerr prej xhehnemi. Ka me thonë Allahu, shkoni nxjerrni prej xhehnemi. Ata të cilët kanë pas iman Thotë ka mbet veç Arhamur Rahimin, ka mbet veç mëshirusi i gjithë mëshirusve. Ka mbet veç Allahu subhanahu wa taala me ndërmjetësu. E pastaj thotë e merr një grusht apo dy grushta prej banorëve të xhehnemit, prej atyre të cilët nuk kanë bo asnjë punë të mirë. Edhe i nxjerr prej xhehnemi i fut në xhennet. Kanë thonë këta dijetarë, kjo është argument shumë i qartë edhe i prerë se lënsi i namazit ka me dal dikur prej xhehnemi. Pse? Ka me i nxjerr prej xhehnemi ata të cilët nuk e kanë asnjë punë të mirë. Hiç. A mjafton kjo argument? Argumenti i cili përmend se nuk e kanë bo asnjë punë të mirë, çka do të thotë me kët? Nuk e kanë bo asnjë punë të mirë. Kanë thonë dijetarët, nuk e kanë bo asnjë punë të mirë shtesë. Bazën e imanit këta e kanë. Diçka shtesë nuk kanë vepru. Ose kanë thonë Ajo e cila është kërku prej tyre me vepru, nuk është vepru. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk kanë vepru asnjë punë të mirë. Si për shembull, nëse një person i lën punëtorët e tij me e ngrit një ndërtesë për një kohë të caktuar 10 kat. Kur vjen pas asaj kohe e sheh që këta punëtorët E kanë ngrit ndërtesën dy kat. Deri atëherë është dashur me u kry, me u bo 10 kat. Veç dy kat thot ju nuk paski bo kurgjo. A domethonë që këta njimen nuk kanë bo kurgjo. Këta i kanë ngrit dy kat. Jo, ju nuk paski bo kurgjo. Pse? Se këta dasht me bo shumë, këta dasht me i bo 10, këta i kanë bo veç dy, thuj nuk kanë bo kurgjo. Edhe kjo përmendet në shumë argumente, në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi sallam, vjen kështu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, edhe këto argumente disa i kemi përmend, ka thonë nuk është i fortë, Nuk është trim ai person i cili e rrëzon tjetrin. Nuk është pelivan ai i cili e kap tjetrin edhe e rrëzon. Ka thonë po trim është ai i cili e ndal veten prej hidhërimit. Kjo don të thotë se ai i cili është i fortë e rrëzon tjetrin. Nuk është i fortë, nuk është trim, Jo, ai osht trim, po në krahasim me këtë i cili e ndal veten prej hidhërimit, thuj nuk është trim. Apo ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nuk është agjërimi mos me hangër edhe mos me pi. Po agjërimi është me e ndal veten prej fjalëve të këqija dhe punë të këqija. Kjo domethonë që agjërimi nuk është mos me hangër edhe mos me pi. Jo, t'gjithë e dim, agjërimi është mos me hangër edhe mos me pi. Po në krahasim me atë person i cili e ndal veten, ruhet prej harameve, edhe ai i cili veç nuk han edhe nuk pin. Po nuk e ndal veten prej të këqijave, thuj se ai nuk është agjërim. Apo hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend se iblisi e ka arshin e tij n'deti e pastaj i thirr shejtant e vet edhe i pyet çka ke bo ti sot Thot unë e kam shti filanin me bo zina, ti çka ke bo, e kam shti filanin me pi alkohol, ti, thot kurgjo nuk paske ti bo. E ke mashtru, e ke shti me pi alkohol, kurgjo s'ke bo. Ti, kurgjo nuk ke bo. E kur vjen tjetri, thot ti çka ke bo sot, thot une, i kam shti dy musliman me u nda mes veti. Ose e kam shti një burë edhe një gru musliman m'u nda me zveti. E thot ti paske bo diçka. E pastaj e merr taxhin edhe ja vnon n'kry, ky ka vepru diçka. Këta tjerë, a domethonë që nuk kan bo kurgjo. Ky shejtan i cili e ka mashtru një musliman me pi alkohol, nuk ka bo kurgjo. Jo ky ka bo shumë, po në krahasim me atë i cili i ka përça muslimanët, thujse nuk ka bo kurgjo. Ose hadithi i gjatë, i atij personi i cili i ka vra 99 vetë, kur kanë ardhë melaqet e dënimit, për me ia marrë shpirtin, çka kanë thonë? Kanë thonë, ky person nuk e ka bo asnjë punë të mirë. Ky person ish pendu te Allahu, Ish largu prej popullit të keq, ish nisë për me shku te populli i mirë musliman, kjo nuk është punë e mirë. Jo, kjo është punë e mirë. Po në krahasim me gjithë ata gjunahe, me niqind vetë të cilët i ka vra, thojnë melaqet, ky nuk e ka bo asnjë punë të mirë. Për atë, kur vjen hadithi se ky nuk e ka bo asnjë punë të mirë, kjo nënkuptohet në krahasim sa është dasht me punu, Ky është dashtë me e besu Allahun si duhet, me e falë namazin, me e dhonë zekatin, me agjëru Ramazanin, me shku në haxh, me urdhru n'të mirë, me ndalu prej të këqijave, me respektu prindin, me bo shumë ibadete, m'u largu prej shumë harameve, ky në krahasim me krejt këto ibadete. Thujse nuk ka bo kurgjo. E jo që nuk ka bo asnjë vepër të mirë. Këtë e argumenton edhe hadithi tjetër, ku pejgamberi sallallahu alaihi sallam përmend, thot kur shkojnë me i nxjerrë prej xhehnemi, kanë me i dallu në bazë të shenjave të sexhdes. se lansi i namazit nuk është musliman. Ai person i cili e lën namazin nuk është musliman. Cilat janë argumentet e këtyre? Një prej argumenteve ka thonë Allahu subhanahu wa taala illa ashab al-yamin. Përveç njerëzt e djathtës, njerëzt e mirë, Fi xhennatin jetesaelun, duke qëndru në xhennete, kanë me bo pytje. Anil muxhrimin, kanë me bo pytje zullumqarve, xhehnemlive, kanë me thonë, ma selekekum fi sakar, çka ju ka fut juve në sakar, Sakar është një prej luginave, prej burimeve të xhehnemit. Çka ju futi juve në sakar, përgjigje e parë të cilën kanë me thonë xhehnemlitë, kanë me thonë, lem neku minel musallin, s'kemi qenë prej atyre të cilët e falin namazin. Kjo është një prej argumenteve, Se lansi i namazit është në xhehenem, është prej banorëve të xhehenemit. A është kjo argument se lansi i namazit është përgjithmonë në xhehenem. Nuk mjafton ky argument, veç ky argument se lansi i namazit është përgjithmonë në xhehenem. Pse? Këto përgjigjen prej xhehenemi Se këta janë në xhehenem për shkak se e kanë lënë namazin. Po shumë musliman kanë me hi n'xhehnem, po s'do me thonë ai i cili hin n'xhehnem, s'ka me dalë kurrë prej xhehnemi. Për atë, ky argument, veç ky argument, nuk mjafton me thonë se lansi i namazit nuk është musliman. Edhe pse thojmë se ai dënohet, po nuk mjafton me thonë se del prej dini. Argumenti tjetër, Ata e lanë namazin, jepen pas epsheve, pas kësaj dunjaje, ata kanë me qenë banorë të gajjes. Gajja është një prej burimeve të xhehenemit, illa men tabe, përveç atyre të cilët pëndohen. Këtu është argumenti. Ue amene, edhe pastaj besojnë. wa amile salihan edhe pastaj punojnë punë të mira. Ka thonë Ibn Kajimi, sikur të kishte qenë, lansi i namazit musliman, Allahu nuk e kishte fut në gajja, po Allahu e kishte lanë me muslimanë tjerë me gjynahqarët në xhehnem, po nuk e kishte fut në fund xhehnemit. Po kjo është argument, se lansi i namazit është në fund xhehnemit me qafirët. Gjithashtu, Allahu e ka përmend si kusht pas lanjes namazit me u pendu edhe me besu. Pse me besu? Nëse ai është musliman, mjafton me u pendu. Po argument se ai ka dalë prej dini, a njëherë duhet me u pendu, e pastaj duhet me besu, me thonë shehadetin edhe njëherë. e pastaj me punu punë të mira. Kjo është argument se lansi i namazit nuk është musliman. Gjithashtu, argumenti tjetër, thotë Allah subhanehu wa ta'ala, wattekuhu, wa akimu salata, wa la tekunu min el mushrikin, keni frikë Allahun, faleni namazin, edhe mos u bani prej mushrikve. për jomuslimant. E këtu i ka fut edhe ata të cilët nuk e falin namazin. Edhe argumente tjera nga Kurani që nuk mjafton koha t'i përmendim. Gjithashtu hadithet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarku as-salat. Ndërmjet njeriut edhe shirkut edhe kufrit është lënia e namazit. Njeriu është nga njëra anë, shirku edhe kufri është nga ana tjetër. Ndërmjet tyre kush është? Është namazi. Nëse është namazi, njeriu s'ka mundësi me dal në shirk edhe në kufër. Përveç nëse bën shirk edhe kufër tjetër. A është qartë, po nëse nuk është namazi, heke namazin prej në mes, atëherë njeriu del edhe bjen n'kufër edhe shirk. Gjithashtu hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, marrëveshja, dallimi ndërmjet neve muslimanve edhe atyre jomuslimanve është namazi. Cili është dallimi i muslimanve edhe i qafirave? Është namazi, fe men terakeha, fekad kefer. Kush e len atë, vetëm se ka bo kufër. Këto janë argumente të qarta se lansi i namazit bën kufër del prej dinit të Allahut subhanehu wa ta'ala. Gjithashtu hadithi të cilin janë bazu dijetarët, se lansi i namazit nuk është musliman, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai i cili e run namazin, ditën e gjykimit për ta ka me pas dritë, ka me pas argument, edhe ka me pas shpëtim, ndërsa ai i cili nuk e run namazin, për ta nuk ka dritë, nuk ka shpëtim, nuk ka argument, po ka me qenë me Firaunin, me Karunin, me Hamanin, edhe me Ubej Ibn Khalaf. Kjo është një prej argumenteve që shumë dijetarë e kanë përmend se lansi i namazit nuk është musliman edhe ka me qenë në xhehenem me Firaunin edhe me zullumqarët tjerë. Prej përgjegjësisë, prej emanetit t'diturisë është me rëndësi me përmend se ky hadith është hadith i dobët. Ky hadith nuk është hadith i vërtetë. Domethonë dijetarët e hadithit e kanë cilësu këtë hadith si hadith t'dobët. Pastaj, Terku salati kufër, la juhtelefu fih, lania e namazit është kufër, nuk ka ihtilaf këtu. Lania e namazit është kufër, nuk ka ihtilaf në këtë çështje. Edhe Abdullah ibn Shakik, rahimehullah, thot, sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi sallam, nuk kanë pa asnjë vepër, lania e së cilës të nxjerr prej dini, përveç namazit. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ixhma, është konsensus se krejt sahabët e kanë pas këtë mendim. Sahabët nuk kanë pa asnjë vepër, që nëse një musliman e len e nxjerr prej dini përveç namazit. Pra, argumentet ma të forta edhe ma të qarta janë se ai person i cili e len namazin, ai ka dalë prej dinit Allahut. Edhe nëse agjeron, edhe nëse shkon në haxh, edhe nëse jep zekat, edhe nëse ban punë të mira, punët e tija bahen pluhur për shkak të lanies namazit, se shirku edhe kufri, krejt punët i bajnë pluhur. E pastaj, cilat janë pasojat e atij personi i cili e len namazin, ne thojmë, ai person i cili e len namazin, ka dalë prej dini, cilat janë pasojat, si duhet muslimanët m'u sjellë ndaj atij personi, një, muslimanët nuk kanë drejt martese me ta, një musliman i cili i fal pesë kohët, E ka haram me u martu me një femër e cila nuk e fal namazin. Po nëse martohet, ban nikah edhe ban niqahin me hoxhë, i plotëson krejt kushtet e nikahut, nikahi është batil, s'pranohet ai nikah, pse? Se martesa me jo muslimanen nuk llogaritet. Ose muslimania e cila martohet me një person i cili nuk falet. Martesa e tyre është e pavlerë. Nuk pranohet ai nikah me atë person i cili nuk fal namaz. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun. As ata femrat nuk e kanë të lejume me u martu me ta e as meshkujt nuk e kanë të lejume me u martu me to. E dyta, nuk lejohet me u hangër mishi të cilën e kanë therë ata të cilët nuk falen. Pra duhet me pas parasysh, kur shkon me ble mish, duhet me pas parasysh, një, kafsha të jetë e therur, nën dy, therrja të bëhet prej muslimanit, prej krishterit, apo prej jehudit, nëse ai person i cili e therr kafshën, nuk e fal namazin, ai nuk është as musliman, as krishter, as jehud. Kafsha të cilën e ka therë ai është haram me u hangër. Pra duhet me pas kujdes. Ai person i cili nuk e fal namazin, e ka therë një kafshë edhe me bismillah nëse e ther, ti e ki haram me hangër mishin e asaj kafshe. me hi në Mekë. Edhe e fundit, ai person i cili e lën namazin nuk ka drejt që muslimant atë me e fal, me e lajt edhe me e varros në varrezat e muslimanëve. Kjo është përgjegjësia jonë të cilët duhet ta themi, edhe përgjegjësia juaj të cilët duhet ta përcjellni te ata të cilët nuk falen. Ky person i cili e lën namazin